հայ ժողովրդական հեքիաթներ օղծը Ժուկով ժամանակով Էլալա Չիլալ մի մարդ մեն կնեք։ Բանց օխտը աղջիկ ելալ։ Բանք վեճ մինը պրուստու տարչնելալ։ Այդ մարդը մինի գուն շատ ակնանքանում ասում է՝ «Ահ, հաստուց։ Ինչ կնի վեր երկենամ տեսնամ արտս փսած»։ Էքսի օրը երագնում տեսնում արտը փսած։ Գամատոն Ռյուգինովը տեխնանգնում թակոնինի ասմա Ահ հաստված։ Ինչ գնի երկնամ տեսնամ արտս հսած։ Երակնում տեսնում արտը հսած։ Մինորել կեմ ասում, ահ հաստված, ինչ գնի երկնամ տեսնամ արտս հնձած, թակած, հազր։ Քշահանա երակնում տեսնում արտը հնձած, փնջած, կալը մթակած, գյուտած, Մին թե մաչին դերած, մին շահմար օղց թեին կոթավը զիրավ տված։ Օղցու ինսանու լույսի առնում խոսում ասում է. «Հա, ինչ կտաս էս ծորենին մաչան տուսկյամ, տանես հալալ օտիս»։ Մարդն ասում է. «Ինչ օզիս»։ Օղցն ասում է. «Օղտը աղջկան ադմինի իստո»։ Հարը ետ ատերնում կամտոն, այդ պենը որող չկորանց ասմա, ոչ մինը համոզում չի։ Լուղճան կուչուր աղջիկն ասմա, ապա ես կքինեմ թակի դանը կզտա տանի կոտիկ։ Ողցու աղջիկը յորա ունում տանում։ Քինալի սոխսն ասմա, դու քարեն իրանստե, ես կեմում, որ տրակուց սկանաս վախս վիճ։ Ողջուկ նամա քանը կմակն տրակում, մին լավ տղատերնում, կամ տեսնում, աղջկանը պրոշը ճակած։ Տղան ասում է, «Պասեց վեճ վախից ոչ»։ Աղջիկը տազա անում։ Մին տարի գնումն մի խոխայանում։ Աղջիկն ասում է, «Ինձ տարիմ հերանստոն սրտս իմ հորի մոր, իմ կուրսն ուզում է»։ Տղան ասում է, «Մին ամսումը թակարես մին պուլիկ երտասուն կլսնես, մին ճոխտ արկաթե չմուշ պուկտաս, քս կտանիմ, թաչե տանել չում»։ Աղջիկը լացանում լաց, «Խրեգը մնամ աշկերը քուրանա»։ Այդ վախտը մին պարավ կնեք տեսնում ասում է այ անգամ հատա խելաց ես ինում երկալ մին հապուր աղքցի պուլիգին ճիրին մաչու այդ երկա թե տրխնել տիր տրանը տակ են տորնո պիցու հոպրա բուկե աղջիկի տելանում է տղան տանում է հարաստոն Կինամա տեսնում քվերքը տանը մնացած էքսի կինամն կետը լվասկանեն մծ քուրը կուճը քորը կուփայատամ կծում ջուրը ընդրաշորը գենում խոխան խտում այդ խոխան շատ ալացինում ծովեն գրավեն մին գարողույն կտրում թթակ շինում որ ածման խոխան տազանում որ կտրումն խոխան սկսում լացինելի այդ խորտ մարը թթակի գծումա կարակը էրում մոխերը տենացում մոխերն տեղը մին չինարիա պսնում խոխան վազատամ քինամը ծառեն տակ է նստում այդ կնեկի հունցանոմա ծառը կտրելա տամ գտրելիս մին տաշեղ լոքատամ ընգյում մի պարավ հյուրտնուվեր, պիրդին կմակն կեղլովակենում, վեր պարավը տանան տուսակյամ, տաշեղը աղջիկատերնում, պարավ ընտոնը սիրպյում, թեմեսցնում։ Պարավը կյամա զարմանում, հրվններն հրցնում աթա էս ինչպեն ա, հրվններն ասում են բուսը պահ է։ Մինոր պարավը տանը կեղլովակենում, տեսնում մին տաշեղ երկու տանը մաչին տրակից աղջիկ դերավ, տոնը սիրպից, թեմեսրուց։ Եկոթա հա, գլոլվի տաշեղտերնա պարավը փռնեց, ընդդտանը հրծրավ ասեց. Դու հինչիլլետ միլլետս վեր եկալս իմ տոնս։ Աղջիկն ասից. Ես փլան տղեն կնեգնեմ։ Գլոխս ստի օինա եկալ։ Մինքան համ ես պարավը տղջկանը պահոմա, օրեր արմենոր այդ համին տղեն տանը բյուրթի միջի է այնում։ Այդ աղջկանն էլ ընտանում։ Տղան կամա միջիվերներ են մաչին վն նկենում ասմա բազարım կնամ հովա ինչ ոզում արնիմ պիրիմ տամ Գնանեք մինն ասման ինձ հետ է մին մուտանապեր, մինը թա հիլիպեր, մինը ասեղ, դիլիտի շատ կուճուր մուճուր պեներ։ Վերնոբաթը կյամա այդ աղջիկանը ասմա, ես խնդրում եմ վեր ինձ հետ է մին միջմեհի, մին դոգուն, մին նորնը, մին գել մին տենակ բերիս։ Վեր այդ աղջիկը տիչի ասում, այդ տղա խոխան կյամա, այդ աղջիկանը գյուրգյումը նստում։ Տղան հղեյեն քինան բազար ամմն ինչ ինքոնոն պիրում, վեր կյամա լոխ նջուրնեն ուրխանումն Բիրումա ամեգե իրանց զակազը տամ ասումա դե երկալիկ հինչ ոզմը քրեք։ Աղջիկը ութախեն մաշտը նստումա, լող գլխավն անցկացածը նաղլանում ասումա, «Ամիջ մեհի, դու շորտո, շորատամ»։ Ասմա անորնը դու ճկճկոտվե, ճկճկոտվումա։ Ասմա ադոգուն դու պարիեք, պարակյամ։ Ատենակ նիմը սրտս, որ տենակը լոքատամ թանիմը սրտը խոխան կուտամ փռնումա, Էն քուրն ասում է, «Ա թաղված խթողում չսնի մնա սրտը»։ Ատեղ լող գլխուն ընգում, որ այդ քուրն ատրան կետը գցալ։ Համին այդ քուրը, այդ քվորոցին հակվան կապում են քաշքաշանում, այդ աղջկանը տամ այդ տղեն ուրանշնացն լի։ Խոխանել երոնոնում տանում ուրանց տոն, ուրուրն հետ շատ սերավ ապրում։ Խելքին եկալ։ Իրոմա չինում մին հարուստ մարդ։ Այդ հարուստ մարդին հազարավոր տավար վղճարայնում, ամայն կշած սկպոյայնում։ Մհդ այդ հարուստ մարդը կլխացավան ընգյումա, տակենամա հակիմին կոշտու հակիմ լասումա, վեր օրեկան երկու իրեք ողջար մորթի, հողողը օտի սղննականը։ Այդ մարդը սկոպոյին իլանդարդան, ուրան վղճրնորան մորթում չի։ Խուրջինը կծումացին իրա, ինքնելցին նստում, կինում, մոտի քաղաքը շուշի, ընդը գասաբան վղճարի գլոխարնի պերիտոն օտի։ Վերկյամա մեծ ծխող են կոշտը հրցնում ասում ախպեր վղճարի գլոխոնիկ ծախու կինը հիչքանա Ղասաբն ասում է խճոն ենք գլոխելոն ենք մսելոն ենք վղճարին գլոխը 30 կապեկա Այդ հարուստն ասում է, չէ, չես լա 30 կապեք, հա, շատ է թանկ, չէ, չէ։ Ասում է Թանգյակինի հրեվան քաղաքամասը, այնտեղ իջանա, մին գլոխը 20 կապեկա։ 20 կապեկին անմը վրսկանամա, այդ հարուստ մարդը ցինքշումա բիդի մոտի քաղաքամասը, թույլ կինամ մսխողն կոշտը։ Տես նմա մսծախող հենա կռները երկաշած վղճարամաշկում, ասում է. «Պարով այ ախբերացու, քանի ես ծախում վղճարեն գլոխը»։ Ղասաբն ասում է. «Աստծու բարին այ ախբրացու, վղճարեն գլոխը 20 կապեկա»։ Այդ հարուստն ասում է բաբաբաբա չել հա հա 20 հա, կապեկ ողջարեն գրողը 20 կապեկ գնի թանգյա մսախո ղասաբն ասում է դե վեր թանգյա քինի մզանա մոտի քաղաքը ղասաբ խանան ընդդեղ 10 կապեկա Այդ հարուստ մարդը վեր 10 կպեկ են անամը լսում է, ցին գլոխը շորրատան բիդե են մին մոտիկ տասապխանան։ Երջի համալակյան։ Մի ողջարը գլոխ առնում, քցում խուրջինը, խուրջինել քցում ցին երա, այ դալայ դալայ նելա, ընգում հղեն։ Յուրիգունը կարամ չտոն հսնե, մտնում է օնաղանգում։ Մին հարուստ կնգատան։ Այդ հարուստ կնեգի տրանտանոմատոն Բինովեց ալովի հացին ստոլին կշտին նստացնում, ամմնջորա ուտելի պիներ, խմելի պիներ ստոլին տինում, մին քանի մնուտանը ետը, մին ղաշենք ջահիլ տղայակյամ, բարավտամ, այդ ստոլին կշտին նստում։ Այդ կնեգն էլ վեր ստոլոք սարկում է պրծունում, ինքն էլ է կամ նստում։ Այդ հարուստ մարդին հրցնում աթա, քաղաքը հունի, հուչոնի, հուա։ Այդ մարդն ասում է, քաղաքը բարեկամ ոնե, մե քեցալում ընդրա տստամ։ Վերլոխ նստումն այդ կնեգի այդ ջահել տղեն հրցնում ասմա օտինգ թագինգ թաթակինգ օտինգ այդ հարուստ մարդին ջանը ահանգյուն գյուդմաթա ուրանն թկելու այդ ջահել տղան ասմա չէ թագինգ յետա օտինգ այդ վրտի ասից Այդ կնեգի երկասավ քինից այն մին օթախը, ընդղան մին խուրջին բերավ, մի մարտի գլուխ մաչան հանեց, ինքն անե ջահել տղան, ամեգի մին փադ երկալած սկսեցին համ թակել, համ ուշուստալ։ Լողջանաշատ այդ կնեգն ա թակում համ ուշուստամ։ Վերթկեցին բրծեն գլուխը էլ հատերին խուրջինին մաչին, տարեն այն մին օթախը։ Իրանք դինջ եկին նստեցին հասկերին։ Կերին խմեցին, ստոլը հվկեցին։ Այդ ղոնաղ մարդը հրծրավ ասից. Ին ինչ գլուխ հավեր դուք թկեցեք։ Գնագը սկսեց նաղնալը ասեց. «Տեսնումս էս շենքը, էս օթախնին։ Էդ հարուստ ղոնաղը գլխավորավ ասես, հա, տեսնումում»։ Էդ գնեգն ասմա, «Էս շենքը իմ մարտիս ար պատկանում։ Նա շատ մեծ հարստություն ունար։ Տավարի իրխի, վճխարի սյուրու, ամմնհինջ, ամմնհինջ, ամա ինքը սկոպոյար։ Մին կապեկի հետ է տողտողոմար»։ Հա, լավ լսե։ Մարտես միշտ այն արենում հայվաններին կշտեին, ամա ես էս տղան տեսնումս ստրանը հետ քեֆիանում։ Վերջը մարտեսի վնդացա մռավ։ Անդրամահը ինձ հետ է մին ուրախություն ար։ Անդրամահանը յետը էս հարստությունը լող ինձ մնաց։ Ես իմս սիրականիս հետ փսկվեցի։ Մենք օտոմանք խմում ենք ընդրահարստությունը, ընդրակլոխնել կտրած պահում ենք, ամեն հացուտելուց առաջ մին լավ թակում ենք, Հենց ընդրահետ է, որ իմ ցանկս էլ իրան նման սվծրալար։ Այդ հարուստ մարդը որ այդ լսում է, որ խանում է, որ ասալ չի թա, ինչի հետ է քաղաք կեցալ, ինչի հետ է իտի տեռնտորն անցալ։ Լեհավեր մին խրեգ լուսացավ, ցին կյուման դուս քաշից, խուրջինը երկալավ, քցից ծիավը ըտաղան քինից։ Ճանապարհին նայեց առած վղճարեն գլոխը թողրավ, տենքցիս թա գյորրոն չատ մասն փալանքես, ել հասկպոյություն կանես, ասես ցին թուշքսիստոն։ Քինից կանչից յուրան չոբանին ասեց. Քինի էս հաթես վղճարներան սյուրյան իրեք մած ղոճոկ է պերվեր մորտինգ։ Որ չոբանը քինած պիրի, այդ մարդին կնեգի ասեց. «Ամարդ, այդ ինչա պատահալ։ Բելքես կիժվալս»։ Էս այսքան տարի ամունք մինտեղ ապրում ենք։ Դու էլ այդքան հարստության տեր, մին հտասալ չես մին իտիպեն։ Մրկերած մսի էնալալ, վերտու բազարան ամսի մին հտ, երկու հտ, կես կիլո մսի սպիրալ։ Իտի էլ մին չեմ հենք ապրում ենք։ Մարդն ասում է. «Այ կնեք, դու ինձ ասումս գիժվալը, ամմա գիժվալ չմը լապ-լապ խելքի իմ եկալ»։ Սկպոյ մարդը շուտ կմեռնե։ Մեռնելանը յետնե լույշունս կտան, գլոխը թակ կոտի, կասեն գյորրուտ շտինդի։ Կնեք այդ վերլսից, ուրախ-ուրախ մարդը մուզավը փթաթվեց, ասեց. «Ամարտ, յանի դուզս ասում թասոտ»։ Մարտնասմաս սոտուսող են հեռնել, մարնել, սոտուսող են իստինի հինդինի, ասում ապորցնում, կնգանը խտում, պշպուչորում, կնեգնասմա, մի հեկ վեր տստվում խելքիս եկալ, իմ ջանս ջիգարս, իմ համըս, իմ պեղտպրթոտ շոնուս, ես կզ մատաղ, դու ինձ մատաղ։